Не вірю, що в когось із моїх колег виробляється з часом професійна звичка, своєрідний імунітет, який дозволяє при таких зустрічах залишатися спокійним. Майже 15 років працюю в карному розшуку, розслідував за той час чимало вбивств, а звикнути, примусити себе бути байдужим, спостерігаючи чужу трагедію, не можу. Ще й досі у мене перед очима стоїть картина десятирічної давності. Підлітки з приміського села завели бійку поблизу залізничного переїзду. Один із них упав на рейки і потрапив під тепловоз, котрий там проходив. Коли я з оперативною групою приїхав туди, то побачив польовою дорогою пара коней на дикому галопі несе з села під воду а на підводі стоїть чоловік і у відчаї б'є себе кулаками по голові. Пробув батько загиблого хлопця. Той селянин на підводі став для мене неначе живим втіленням людського нещастя. Хоча люди, звичайно, проявляють свій відчай по-різному. Одні голосять, інші мліють, треті мочки, замикаються у своєму горі дивляться невидющим поглядом, не усвідомлюючи, чого від них хочуть, про що питають. Найгірше те, що розмови з родичами найчастіше доводиться вести зразу ж, коли несподіване горе болить, як свіжа рана. І я завжди, признаюся, ловив себе на потаємному легкодушному бажанні доручити кому-небудь іншому провести ту важку першу розмову з родичами. Та все ж переважно йшов сам, брали верх інтереси справи, побоювання, що хтось інший може не доглядіти якийсь важливий нюанс. Так само і вчора, коли ми, тобто я, греки Володар, прокурор Володимир Лісовий, який по дорозі з прокуратури додому заїхав після роботи до мене, обговорювали цю справу і складали план дальших оперативних дій. І я після недовгих вагань вирішив, що до дружини загиблого піду сам. Я ніяк не можу зрозуміти, роздумливо промовив Володар, чому він надрукував листа на машинці, а не написав від руки, бо хотів, щоб лист виглядав якомога офіційнішим, адже адресував його заступнику секретаря парторганізації, а не комусь іншому, висловив припущення грек. Можливо, але тоді, очевидно, дедуляка робив це не поспіхом, може, навіть не в останній день, зауважив я. В тому то й справа. Тому, мені здається, треба встановити, коли саме він писав листа. Передусім на якій машинці? Безумовно. І ще, додав грек, не менш важливо з'ясувати, з ким і де він був безпосередньо перед тим, як потрапив на Шукалівське шосе. Отже, вирішили. Зранку я піду до дружини дідуряки, кучерявий трест знімати зразки шрифтів з усіх тамтешніх друкарських машинок. А Шурикян та Дончик займуться закладами громадського харчування, де в понеділок міг побувати дідуряка. Вранці я подзвонив Костеві коропу додому. Привіт, охоронцям порядку, почув його ще трохи заспаний голос. Ти куди вчора зник складовище? Тільки все кінчилося, оглянувся, а тебе вже нема. Не було часу справи. Слухай, ти не знаєш, чи буде сьогодні на роботі дружина Дедоляки? Голина Лев'янівна, та я гадаю, ні сьогодні, ні завтра на роботу не вийде. А навіщо на тобі? Треба поговорити. У нас же порушено справу по факту смерті Антона Дедуряки. Але ж він потрапив під машину на вулиці. Галина Вельянівни, наскільки я зрозумів, з ним тоді не було. Що вона може знати? Має з'ясувати з нею деякі обставини. Ясно, зітхає кость. Така славна жінка і <laughs> треба ж от біда. Славно? перепитує механічно. Ще яка загальна улюблениця наша. Скільки я працюю в редакції, її весь час обираю членом партійного бюро. Ну гаразд.